maiz euh, lana galdu dute, beren lana, zen eta ez baduz zuten, beren errian berean euh, lana, ez zuten egiten al. Eta ere, biztanda urbileko jendek edo la gaizki ikusi dituzte, gerostik, stigmatizazion delakoa, behako txarrak biztanda, eta gero ere, batzu errefusiatuak ziren, errefusiatu estatutuarekin, eta hori ere, Eh, galdu dute batzuek eman dezagun txitseniar batek eta beste batzu ere beren kasua berriz eh, landua izanen da. Ez dela froga mm, zehatzik pertsona horiek delako erradikalizazioan eh, sartuak zirela. Amnesti dio, bon, gobernamentoak behar duela biztan da publikoari sekuritatea ekartzea hori zor bat duela, behinan giza eskubideak errespetatuz.